فاز المتقون عباد الله إن المؤمن الحق هو الذي يغتنم أنفاسه في التوبة إلى الله جل وعلا من قبل أن تبلغ روحه الغرغرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ndugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika amefaulu na kufuzu yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala unwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa ulazima na uwajibu wa tauba kwa kila mmoja wetu ndugu zangu katika imani muumini wa kweli anayehurumia nafsi yake ni yule ambaye amewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzitumia pumzi zake vizuri kwa kutafuta sulhu na salama baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutubia juu ya makosa yake kwa sababu mwanadamu ameumbiwa kukosea kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna yeyote ambaye amesalimika na makosa kwa hiyo yule ambaye amezitumia pumzi zake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyu ndiye aliyefaulu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah yaqbalu taubata al hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakubali na kupokea toba ya mja wake ma lam yugharghir muda wa kuwa roho yake haijafika katika koromeo manake kabla mauti hayajamkuta kwa hiyo ndugu zangu katika imani kabla ya kufikwa na mauti hii ndiyo fursa ya kutubia na kutengeneza salama baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almu'minuna ibadallah almu'minu alhaq fina mu'mini muumini wa kweli katika sisi miongoni mwetu ni yule ambaye jaala almauta baina ainaihi wa baina yadaihi ni yule ambaye daima ameyaweka mauti mbele ya macho yake vipi kuyaweka mauti mbele ya macho yako daima ukawa unafikiria kwamba wewe innama anta abdul akhirah wa laysa abdud dunya wewe ni mja unaelekea akhira wewe ni mja unarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala si wa kubaki hapa duniani kwa sababu hiyo na Allah akikujalia mtazamo na fikra kama hizi hapana shaka utajiandaa na kukutana na Allah subhana hapana shaka utaichunguza na kuitazama nafsi yako kaifa ista'adadta liliqa'i Allah ni namna gani umejiandaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani katika kuikagua nafsi itazame nafsi yako kunako awamir za Allah subhanahu wa ta'ala jikague upande wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala jitazame upande wa sala je swala unazitekeleza kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala jitazame upande wa ibada ya saumu je saumu zako zimekuwa kama alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kadhalika ikague nafsi yako min qibali huquqi ibadillah upande wa haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wewe unaishi na watu unaamiliana na watu kuna haki za watu ambazo ni wajibu juu yako jitazame upande huo ndugu zangu katika imani aweza kuwa mmoja wetu ni mzuri upande wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini upande wa haki za waja wa Allah ameangamia kwa hiyo unapoikagua nafsi yako na ukaihesabu nafsi yako jitazame upande wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ukoje lakini jitazame upande wa haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile umekaaje lakini tazame nafsi yako min qibali amana upande wa amana hal addaita al-amana ila ahliha je umeitekeleza amana kwa wale ambao umestahiki na unawajibika kuwatekelezea amana huku ndio kuikagua nafsi ayuhal muslimuna ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ewe ndugu yangu ambaye umeghafilika almufarritu fi haqqi llahi wa haqqi ibadillah ambaye umezembea lakini umechupa mipaka upande wa Allah subhanahu wa ta'ala na upande wa haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kulluna dhalika ar-rajul ay laysa hunaka man yaslamu min dhalik hakuna yeyote ambaye anaweza akasema amesalimika yuko salama katika kuyaendea yale aliyowajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala hana mapungufu lakini hakuna aliye salama baina yetu upande wake na waja wa Allah kwa sababu dunia ilivyokaa na mkao wa dunia namna tunavyoamiliana ni changamoto na ni matatizo matupu ndugu zangu katika imani yako mambo wallahi kama mtu atakaa akayatafakari vizuri anaweza akafika pahala akachukua tahadhari nikukumbushe baadhi yake ipigie picha nafsi yako sawir nafsak ipigie picha nafsi yako pale ambapo malakul mauti atadhihiri mbele yako pale ambapo itafika na iko siku hiyo itafika atakuja malakul maut na kwa mujibu wa maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam huyu malakul mauti haji peke yake ameambatana na malaika wengine ambao wako pamoja naye iulize nafsi yako hal saufa yusmi'unaka alkalam at-tayyib je watakusikilizisha malaika hao walioambatana na malakul mauti maneno yaliyokuwa mazuri au utasikia kutoka kwao tahdidati na indharat makemeo na maonyo na vitisho hizi ni hali mbili ndugu zangu hapana shaka kila mmoja miongoni mwetu atazipitia Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea baadhi ya waumini waliowafikishwa wakatanabahi mapema wakazihesabu nafsi zao wakajua kuna kuondoka katika maisha haya ya dunia wakajihesabu kabla ya kuhesabiwa Allah jalla wa ala ameelezea pale itakapofika wakati malakul mauti amekuja kuchukua amana akiwa ameambatana na hao malaika ambao wanamsindikiza wale watasikia maneno mazuri watasikia maneno mazuri kutoka kwa malaika waliomsindikiza malakul maut Allah jalla wa ala katika surati Fussilat ameyaeleza maneno haya watakuwa wakiwaambia watu wa namna hii alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هيا ni maneno mazuri ni bishara watakazozisikia waumini wale waliotanabahi wakagundua kwamba mbele yao kuna safari ya kukutana na Allah kwa hiyo wakatengeneza sulhu na Allah mapema alla takhafu wala tahzanu anaambiwa mtu pale ambapo mbele yake kuna malakul maut anaambiwa usihofu wala usihuzunike abshir furahi abshir jibashirie kheri zinazokuja mbele yako kheri zenyewe ni ile pepo ambayo umekuwa ukiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia malaika wanamwambia nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah waja wema ndugu zangu katika imani wana vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala vinasuhubiana nao ambao ni malaika wa Allah jalla wa ala kwa hiyo sisi ni rafiki zako tulikuwa katika maisha ya dunia lakini tutakuwa vile vile ni rafiki zako katika maisha ya akhira unayoendea haya ni maneno ambayo watayasikia waumini waliojitambua iulize nafsi yako lakini ipigie picha nafsi yako muda kama huu pale utakapofika unamuona malakul mauti mbele yako akiwa ameambatana na malaika wengine utayasikia haya au utasikia maneno ambayo ni kinyume chake amma ahlul inhirafi wadhalal lakini upande mwingine wa wale ambao waliishi katika dunia wakaona kama dunia ndiyo kila kitu wakasahau kuna wakati utafika wataondoka katika maisha ya dunia wakasahau kuna utaratibu yule aliyowaleta duniani amewawekea waufuate muda huu utakapofika watasikiliza maneno yaliyokuwa ni mabaya maneno mazito indharatun wa tahdidat makemeo na maonyo Allah jalla wa ala ameeleza haya ndani ya Qur'an yauma yarawna almalaika لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله اما اهل الفسق والضلال upande wa pili wale watu ambao hawakugundua na hawakujitambua waliishi wapendavyo katika maisha ya dunia wakasahau mauidi ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala pale watakapowaona malaika hawatoambiwa maneno ya bushra yale maneno uliyasikia mwanzo hawatopewa bishara la bushra yaumaidhin lilmujrimin kwa waovu hakutokuwa na bishara bali watasikia maneno yaliyokuwa mazito wayakuluna hijran mahjura wataambiwa maneno ya kuwakatisha tamaa kwamba Allah jalla wa ala ameifanya pepo ni haramu kwa watu wa taifa yenu lakini vile vile Allah anasema tutayaendea matendo yao mazuri walioyafanya wakidhani yatawasaidia kwa kuwa hayakukidhi na kutimiza vigezo faj'alnahu haba'an manthura tutayafanya ni kama vumbi watakuta hakuna kitu ayuha almu'minu ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sura ya kwanza ambayo ukikaa ukaitafakari hapana shaka kama unaionea huruma nafsi yako utabadilisha mwenendo utatengeneza mazingira ya mahusiano mazuri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala lakini ipigie picha nafsi yako pale ambapo utakapokuwa umelazwa katika mwanandani ndani ya kaburi lako vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja kaburi imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nar ima itakuwa ni uwanja katika viwanja vya pepo au itakuwa ni shimo katika mashimo ya motoni iulize nafsi yako kaburi lako ni lipi katika mawili hayo na haya ni mambo ndugu zangu katika imani yanatengenezwa ni mazingira yanaandaliwa wewe unataka kaburi lako liwe lipi ipigie picha nafsi yako pale utakapokuwa umelazwa ndani ya mwanandani fayatika almalakani wayasalanik wanakujia malaika wawili wanakuuliza kuhusu Mola wako marabbuka madinuka manabiyuk wanakuuliza maswali haya iulize nafsi yako je Allah subhanahu wa ta'ala atakupa thabati kwa sababu Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah anawapa thabati anawawezesha anawamakinisha wale ambao walimakinika hapa katika maisha ya dunia anawamakinisha vile vile katika maisha ya akhera ndani ya barzakh hata watakapofufuliwa mpaka itakapokuwa wanakwenda katika makazi yao ya mwisho wayudhillu Allahu dhalimin lakini wale waliodhulumu nafsi zao hawakutambua Allah jalla wa ala hawezi kuwapa taufiki hata wapa thabati iulize nafsi yako pale watakapokuja hawa malaika wakikuuliza je Allah atakuwafikisha kuweza kuwajibu au Allah atakuacha mu'min akiulizwa atayajibu maswali haya lakini yule ambaye ni kinyume chake atakuwa anasema ha ha la adri sijui nilisikia watu wakisema maneno na mimi nikasema kama wao ndugu yangu katika imani katika kuihesabu nafsi na kutengeneza mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala na kuhusia ndugu yangu kadhalika nahusia nafsi yangu tujiweke mbali na maasi tuzionee huruma nafsi zetu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala tuyaache madhambi makubwa kwa madogo tutengeneze mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani al-umuru bil khawatim mambo yanazingatiwa mtu anamaliza vipi maisha yake anaondoka vipi hapa duniani na kama utalitambua hilo kama wewe Allah jalla waala amekuwafikisha ni katika watu wa kheri usije ukahadaika bali daima muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika kheri na akupe mwisho mwema na kama itakuwa ni kinyume chake anta min ahli al-maasi lakini na wewe vile vile usikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala al-umuru bil khawatim kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na hii hadithi yataka mazingatio inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها hakika mmoja wenu anaweza kutenda matendo mema ya watu wa peponi mpaka ikawa haikubakia baina yake na pepo ila sehemu ndogo kama dhiraa kisha yanamtangulia maandiko fayaamalu biamali ahli nnar anabadilika mtu na kufanya matendo maovu ya watu wa motoni waliaadhu billah anahitimishwa na mwisho uliokuwa mbaya kwa hiyo watu wa taa pale Allah akikuwafikisha katika kheri usihadaike ukaona watu wote ni wajinga ukajiona wewe ni bora kuliko watu wote na kuwabeza wale watu wa maasi la haujajua unamaliza vipi al-ibra bil khatima kisha akasema mtume sala sallam wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar anaweza mmoja wenu kutenda matendo ya watu wa motoni hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira mpaka inakuwa haikubakia baina yake na moto illa kiasi kidogo kama dhiraa fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu biamali ahli aljannati fayadkhuluha anafanya matendo maovu mwanzo wa maisha yake lakini baadaye mwisho wa maisha yake Allah anamwafikisha anatubia anarejea kwa Allah mpaka anaupata mwisho uliokuwa mwema ndugu zangu katika imani tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho uliokuwa mwema na atujalie tauba za kweli kabla ya kufa istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ndugu zangu katika imani mu'min kwa kuwa yeye ni mu'min hasalimiki na madhambi kwa sababu yeye si maasum kila mmoja wetu anayo madhambi na kila mmoja wetu anaijua vizuri nafsi yake bali insanu ala nafsihi basira kila mwanadamu anaitambua nafsi yake vizuri anatambua janibu taksir upande ambao amezembea upande wa Mola wake na pale anapofanya vizuri anakuwa ni mwenye kutambua kwa kuwa ndugu zangu katika iman tunahamasishana na kuitana katika tauba na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hasa hasa tukizingatia mbele yetu kuna fursa ya masiku yaliyokuwa bora masiku ya kuchuma na kuvuna lakini masiku haya yataka maandalizi faya man safaka dimaa wako baadhi ya watu wamefanya madhambi mazito mazito mengine ni ya kumwaga damu tub ila Allah qabla almaut tubia na umrejee Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti kufika wa ya man akala amwala nasi bilbatil wako wengine wamefanya madhambi dhulma kula haki za watu tubia na urejeshe amana na haki za watu kabla mauti hajakufika na wako wengine miongoni mwetu wamefanya mazito miongoni mwayo atafriqu baina alahibba yeye katika jumla ya madhambi yake hakuridhika mpaka amewatenganisha watu amevunja umoja wa watu amevunja mshikamano wa watu tubia na urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti hajakufika lakini vile vile ndugu zetu wafanya biashara Allah jalla wa ala amekufadhilisha amekufanya ni bora katika wengi miongoni mwa waja wake amekutahini kwa mtihani wa mali manake mali ni mtihani na ufakiri ni mtihani vile vile Allah kakupa mtihani wa mali ukajisahau ukaona kwamba hakuna haki ndani ya mali yako ukayasahau maneno ya Allah jalla wa ala وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم رجيك الله سبحانه وتعالى تكليز حقي إلى أمانة وليوبيوة الله سبحانه وتعالى وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع مال أمانة كما مبافي وتوتني أمانة يكسيك الله تيتكوا وزوري اليوجي pale ikitokea Allah ameichukua amana lakini ukawa umetekeleza haki zake unafika mbele ya Allah huna wasiwasi ndugu zangu katika imani nihitimishe maneno yangu kwa kuwakumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anatuita katika tauba ndani ya surati tahrim anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah tubu ila Allah taubatan nasuha tubieni na rejeeni kwa Allah kwa kutubia toba za kweli zisizo toba za kurudi katika maasi na madhambi baada ya tauba tubu ila Allah rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurejea kwa kweli taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum ili Mola wenu apate kukusameheni na kukufutieni makosa yenu ndugu zangu katika imani huu ni wito wa Allah subhanahu hakika wito huu unamhusu kila mmoja miongoni mwetu kwa sababu kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun wa sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy nabi يا amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله